هم مقترفون na ili nyoyo za wasioamini akhera zielekee hayo nao wayaridhie na wayachume wanaoyachuma أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أن انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Je, ni mtafute hakimu ghairi ya Mwenyezi Mungu naye ndiye alikuteremshieni kitabu kilichoelezwa waziwazi na hao tuliowapa kitabu wanajua ya kwamba kimeteremshwa na Mola wako mlezi kwa haki basi usiwe katika wanaotia shaka وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم na yametimia maneno ya Mola mlezi wako kwa kweli na uadilifu hapana wezae kuyabadilisha maneno yake na yeye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua wa وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ illa yakhrusun na ukiwatii wengi katika hawa waliomo duniani watakupoteza na njia Mwenyezi Mungu hawa hawafuati ila dhana tu na hawakuwa ila ni wenye kusema uongo tu inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin hakika Mola wako mlezi ndiye mjuzi kushinda wote kuwajua waliopotea njia yake na ndiye mjuzi kushinda wote kuwajua waliohidika fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum biayatihi mu'minin basi kuleni katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu ikiwa mnaziamini aya zake وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين Na kwa nini msile katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu naye amekwisha kubainishieni alivyokuharamishieni isipokuwa vile mnavyolazimishwa na hakika wengi wanapoteza kwa matamanio yao bila ya kuwa na elimu hakika Mola wako mlezi ndiye mjuzi kushinda wote wajua wanaopindukia mipaka وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون na acheni dhambi zilizo dhahiri na zilizofichikana hakika wanaochuma dhambi watalipwa kwa waliokuwa wakiachuma ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون wala msile katika wale wasiosomewa jina la Mwenyezi Mungu kwani huo ni upotofu na kwa yakini mashetani wanawafunza marafiki zao kubishana nanyi na mkiwafuata basi hapana shaka nyinyi mtakuwa washirikina الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika hao walioapa kuwa ikiwajia ishara wataiamini ni waongo. Mwenyezi Mungu anayejua vilivyo imani yao. Lau kuwa sisi tungeliteremsha malaika wakawaona kwa macho na maiti wakawasemeza baada ya kufufuliwa makaburini mwao na kuwakusanyia kila kitu mbele yao kikawakabili na kuwabainishia haki bado wasingeliamini ila akipenda Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waamini na wengi hawaitambui haki wala hawaifuati kwa sababu nyoyo zao zimesibiwa na upofu wa kijahilia kama ilivyokuwa hao wamekufanyia uadui na inadi na hali wewe unataka kuwaongoa basi kadhalika tumemfanyia kila nabii anayepeleka ujumbe wetu maadui katika wanadamu majeuri na majini majeuri ambao wanajificha kwako na huwaoni wakitiliana wasiwasi kwa maneno ya kupambapamba na udanganyifu yasiyo na ukweli basi kwa hayo huingiza ghururi kwa uongo na hayo yote ni kwa kudra ya Mwenyezi Mungu na kutaka kwake na lau angelitaka wasingelifanya hayo. Lakini hayo ni kwa ajili ya kuzisafisha nyoyo za waumini. Basi waachilie mbali hao waliopotea na kufuru zao za maneno yao wanayoyazua. Wao huyapindua maneno ya upotovu wazidanganye nafsi zao na ziridhie. Na zielekee huko huko vile vile nyoyo za walio kama wao majeuri wasiyoiogopa akhera wanaoitakidi kuwa uhai ni dunia tu na waingie katika madhambi na maasi kwa sababu ya kutoiamini kwao siku ya akhera. Ewe nabii, waambie hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa haki iliyobainishwa na aya zilizozagaa, basi haijuzu nitafute hukumu isiyokuwa yake yeye ya kutupamanua baina yangu na nyinyi. Mwenyewe subhana kisha hukumu na ameteremsha kitabu kitukufu kiwe ni hoja juu yenu nanyi mmeshindwa kuleta mfano wake nacho kinabainisha haki na uadilifu na wale waliopewa kitabu wanajua kuwa hii Qur'an imetoka kwa Mwenyezi Mungu na imekusanya haki kama vilivyobashiri vitabu vyao ijapokuwa wanajaribu kuyaficha hayo basi wewe nabii pamoja na waliokufuata msiwe katika wenye kutilia shaka haki baada ya kubainishwa kwake na hakika hukumu ya Mwenyezi Mungu imekwisha toka. Basi maneno ya Mola wako mlezi ya kweli na ya uadilifu yametimia kwa kuteremshwa kitabu hichi kitukufu chenye kukusanya ukweli na ndani imo mizani ya kweli ya kupimia haki na upotovu wala hapana wa kuyageuza maneno ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake naye subhana ni mwenye kusikia kila lisemwalo mwenye kukijua kila kinachotoka kwao na ikiwa subhanahu ndiye mwenye hukumu ya uadilifu inayorejewa kwenye vitabu vyake katika kutafuta haki na kuijua, basi ewe nabii, usiwe wewe na walio pamoja nawe. Mkamfuata yoyote anayeachana na kauli ya haki, hata ikiwa hao ni wengi wa idadi. Kwani ukiwafuata aghlabu ya watu ambao hawategemei sharia iliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu, watakuweka mbali na njia ya haki iliyonyoka. Na hiyo ndiyo njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na watu hao hawendi ila nyuma ya dhanna na mawazo tu. Na wala hawasemi ila kwa kukisia tu. Hawategemi hoja na ushahidi. Na hakika mula wako mlezi ndiye mwenye kujua kwa ujuzi ambao hapana mfano wake kuwajua hao ambao wamekuwa mbali na njia ya haki na hao ambao wameongoka na uongofu ukawa ndio sifa yao. Ilivyokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayewajua waliohidika na waliopotea. Basi msielekee kwenye upotovu wa washirikina wa kuharimisha baadhi ya oa nyama wa kufuga, basi kuleni katika hao. Kwani Mwenyezi Mungu mtukufu amekuruzukuni hao na amewafanya ni halali na wazuri na hapana madhara kuwala. Na mnapowachinja litajeni jina la Mwenyezi Mungu juu yao maadamu nyinyi mnamuamini yeye na mnamnyenyekea. Na hakika hapana sababu yoyote au dalili ya kukuzuieni kula nyama alitajiwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu juu yake wakati wa kuchinja miongoni mwa nyama hoa, yani nyama wa kufuga. Na Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka amekwisha kubainishieni harimishwa katika hali isiyokuwa ya dharura kama mzoga na damu na nguruwe. Watu wengi wanaache haki, si kwa lolote ila kufuata pumbao la nafsi zao tu bila ya kuwa wamepewa elimu au hoja iliyothibiti kwao. Kama hao Waarabu waliojiharimishia wenyewe baadhi ya wanyama wa kufuga, wala nyinyi hamna makosa kwa kula kilichozaliwa, bali wao ndio wamepita mipaka kukaharimisha kilicho halali. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mjuzi wa hao waliopindukia mipaka kwa kuharimisha kilicho halali. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mjuzi wa hao waliopindukia mipaka kwa ujuzi usio na mfano wake kwa hakika. Sio ucha Mungu kuharimisha alichohalalisha Mwenyezi Mungu. Hakika ucha Mungu ni kuwacha madhambi ya nje na ndani. Basi wacheni madhambi katika vitendo vyenu vinavyoonekana na vilivyofichika. Na bila shaka wanaochuma madhambi watalipwa kwa kadiri ya madhambi wayatendayo. Ilivyokuwa hao wanyama ni halali kwenu kwa kuwachinja, basi msile yule ambaye hakutajiwa jina la Mwenyezi Mungu mtukufu wakati wa kumchinja. Ikiwa limeachwa kutajwa makusudi au limetajwa jina jingine silokuwa la Mwenyezi Mungu mtukufu, kwani hivyo ni upotovu na kutokana na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Na katika majeuri, Iblisi na wasaidizi wake, huwatiatia katika vifua vya wale waliokwisha watawala, ili wajadiliane nanyi kwa upotovu, na wakupelekeeni kuharimisha alivyohalalisha mwenyezi mungu. Nanyi mkiwafuata mtakuwa mfano wao katika kumshirikisha mwenyezi mungu.